Pakinggan natin ang isang pangyayari sa kasaysayan ng simbahan. November 6, 1938 Isinilang si Bishop Leonardo Metroso sa Ormoc City. Pumasok siya sa Sacred Heart Seminary para tugunin ang tawag ng Panginoon bilang kanyang pastol. Sa kabila ng pagpasok sa seminaryo, Nagkamit din siya ng Masteral Units in Education. Naging pare siya sa edad na 24. Nagsilbi siyang parochial vicar sa iba't ibang lalawigan sa Leyte at naging obispo sa edad na 48. Inyong napakinggan ang isang pangyayari sa kasaysayan ng simbahan. Muling abangan dito sa Radio Veritas 846, ang radio 豆豆哦。